Ons wil vir Henny en Martie en hulle kinders nooi om hier voor te kom staan by ons. Ons wil hulle sommer net seën vanmôre. Hulle hulle is nou al 'n rukkie deel van ons gemeente en ons het hulle nou nog nooit regtig verwelkom nie. Nou dis baie ouens wat nie wat nie amptelik verwelkom is nie. Dis nie nodig nie, maar dis tog goed ook. Dis lekker. En ons wil sommer net vir hulle as 'n gesin vanmôre seën. En uh wil julle nie met ons net saamstem oor hierdie saak? Nie? dat ek julle net voorstel. Dis Henny en Martie vir die van julle wat hulle nie ken nie. En Liserie en Tanya en Wian, kom staan hier by ons Wian. En en Joshua. Alright. En ons wil net vir julle sê, ons is opgewonde oor julle. Dis lekker om 'n huis te sien wat die Here dien. En ons wil vanmôre as gemeente net die Here se seën oor julle lewens bevestig van Henny af, recht dier Martie, dier Joosja, tot by Tanja, allemaal van hulle. En vader, ons kom vanmorgen om te bevestig die woord wat ons lewe is. En jyre, om die woord oor hierdie derksing familie, hierdie, hierdie huis uit te spreek en te sê, dankie jyre, dat die woord meer is as genoeg. Dat die woord lewe is. En ons spreek die lewe van die woord. Jy het gesê, die woord is gees en lewe ons spreek die woord, die volle woord, die woord van gerechtigheid, die woord van die volle seen, van oorvoedvloedslewe, spreek ons oor, oor elk een van hulle, elk een van hulle levens. En ons dankie, Heere, dat die droom werkelijkheid word, dat die, woord, die droom verweesendlik word in hierdie familie, en dat hierdie gesin een licht sal wees, een licht sal wees van die evangelie, van die goeie nies, dat die woord waar sal wees van die levens, dat die sê, Eh, ons sal u getuies wees, Here, hulle sal u getuies wees, hulle levens, hulle huis sal getuig daarvan, dat u God is, en dat u groot is, en dat u goed is, en dat u gekom het om sonde te word met ons sondes, om ons rechtverig voor u te stel, ons eer u vanmorgen, en ons steen hulle in Jesus' naam, Amen. Amen, Heere, Heere, Heere, Nou kan die kinders gaan. As ons sê die kinders gaan, dan sê ons nie hulle moet gaan nie, hulle kan as hulle wil. As iemand vir ons een woord het, wil ons graag luister dan na vanmorgen, Stief. Ek is nou blij, Jan, sê van die moed, van die kan en die moed nie, want is precies wat in my hart is. Ek het die vore gehad om by die uh, graad 4 tot 8 te wees verlede sondag, en het was een baie groot voorrecht, die gemeente het kostbare kinders, en ek het gevoel soos trek af jou skoene want jy staan op heilige grond. Maar hoor asseblief my hart, dis 'n kan en dis nie 'n moed nie en dis 'n aanmoediging want toe my kinders so oud was soos die graad 4s het Jan ons aangemoedig dat ons kinders in die gemeente kom sit. En my seun het nou die dag so voor sy trou het ons 'n lieflike gesprek gehad. En die goed wat hy gepraat het, het ek besef hy het gehoor Hy het goed gehoor, 'n saad wat gesaai is in die gemeente onder die geklank van die woord. En ek het net die ehm um, beeld gekry van Mario Lanza se pa wat sy kind laat luister het na Caruso se se ehm um, plate van dit hy 'n klein babietjie was. En ons het besluit gaan ek my kind laat luister na 'n Caruso se plaas of na Tannie Karika Keusenkamp of is net ek niks net aan die Karika nie, is net 'n beeld, dis net 'n vergelyking wat ek tref. En ehm um, Pieter van Hani en Pieter het my so geseën verlede Sondag in die byeenkoms en hy het my hy het goed met ons gedeel wat hy by die uh, mannekamp gehoor het. En ek besef dit hierdie kinders hoor En Rolien het my een keer geseën toe ons mamas ook so bymekaar was en gebid het. Toe bid sy, toe sê sy, "Maar die volheid van die Godheid woon liggaamlik in daai kindertjies." En ek wil julle aanmoedig. Dit is 'n aanmoediging net. Ehm um, veral omdat ons nou na die groter plek toe gaan, gaan daar er nou baie plek meer wees vir die kinders, maar kies jy dat jou kind daar vir tannie Karika gaan luister of hierso onder 'n waterval van lewende water sit. En jy weet nie hoe ek dink ons moet vir ons kinders besluit. Ehm um, dit is vir hulle ongemaklik hier nie. Ek bedoel, dis nie soos wat ons gehad het Sondagskool en nog kerk nie. Dis net dis of kinderkerk of hierso, maar dit is soos ek sê 'n aanmoediging. Dis nie 'n moed nie. Dankie. Straat weerklank vind in op ander plekke. Dis vir ons 'n groot groot seën. Dis vir ons so 'n wonderlike voorreg om kontak te hê met soveel ouens oor die wêreld. Uh, ons het die ander Sondag gekyk hoe van, van hoe ver af die ouens inskakel. En dis ons wil sommer vir almal wat inskakel vanmôre ook sê, ons sien julle om te hoor en om saam met ons die woord te geniet en eens God se gees se teenwoordigheid in ons midde net te ervaar. Ek wil graag hê ons moet vanmôre 'n bietjie met mekaar praat en dit is baie in lyn met wat Susan gesê het nou oor die konsep van gemengde saad. Nou as julle jylle sal onthou, ons is bekend met die woord in Deuteronomium 22 vers 9, wat die Heere onder die ou verbond, onder die wet, sê, jy mag nie twee soorte saad in jou wingerd saai nie. Hy sê, want as jy dit doen, gaan jy beide die saad en die opbrengs aan die heiligdom verloor. Hy sê, jy gaan die saad verloor en jy gaan die opbrengs verloor. Onthou jylle die gelijkenis van die saaier, en die een deel van die gelijkenis vertel van die gemengde saad. Hy sê, die wat in die onkruid gesaai is, of tussen die onkruid, En wat het gebeur? Die onkruid het gekom en die saad verstik. En die onkruid is niks werd nie en die saad het ook verstik geraak. So beide die, die opbrengs en die saad het verloor gegaan aan die heiligdom. Nou, ons weet dat ons nie meer onder die, onder die ou bedeling van die ou verbond staan nie. Ons staan nie meer onder jy mag nie en jy moet nie. Ons staan onder jy kan, want ek het. Maar, die beginsel bly die selle. Ondou net, al staan ons nie onder die wet wat sê jy mag nie. Ek meen, hoeveel van julle het gemengde stoffe, want die selwe stukkie sê, jy mag nie gemengde stoffe in jou kleren dra nie. Jy mag nie wol en, en katoen, bijvoorbeeld, of nylon en katoen, of wat, teflon, of wat gebruik jy is daar, jy weet die type goed. Jy mag nie die goed, uh, <laughs> mag jy nie meng nie. Uh, en ons doen dit, en ons voel nie skillig daar oor nie. So dis nie waar oor het gaan nie, dis nie die beginsel, die beginsel hier waar oor het gaan nie is, dit gaan oor woord. En dit is interessant, en al staan ons nie meer onder die wet nie, geld die beginsel nog steeds. Goed, so die beginsel sê ons geld, en, en die beginsel is, as ons gemengde saad in ons wingerd saai, kom ons kyk het, wat is ons wingerd? Ons praat van een nieuwe testamentiese wingerd. Wingerd is hier, hier die boonste 10 duim van my. Dis my wingerd. Onthou net, Paulus het gesê, ons moet verander word door die vernieuwing van ons gemoed, die vernieuwing van ons denken, Romeine 12.2. Hy sê, dit is die, die hele spul waarom dit draai. Dit is interessant, Paulus skryf vir, vir Titus hierdie ding, hy sê, God het eh, in die volheid van die tijd verskyn, hy, hy het sy genade aan ons kom openbaar, hy het ons kom rechtverdig maak, en nou, al wat oorblij, al wat vir ons oorblij, is die vernieuwing dier die Heilige Gees. Die vernieuwing van ons denken dier die Heilige Gees. Want as die Gees van God ons denken kan vernieuwe, dan bring hy ons in die eerskapie, waarvoor God ons in die oorspronkelijk op hierdie aarde geplaas het. Hy het gesê, onderwerp die aarde neerst daar Ek gaan vanmorgen, ek gaan sit, ek gaan, ek hardloop dier die skrif. Ek vat my e-soort, en ek gaan piek op search, en ek, ek soek die woord jimmel. En ek het vir jou nie. Daar is nie een tekst in die skrif wat ek kon kry, en dat is baie wat die hemel aanhaal daar is nie een skrif in die tekst wat sê ons moet jimmel toe gaan nie, of hoe ons jimmel toe gaan nie, daar is nie een nie, daar bestaan nie so ding nie. Ek wil vir julle sê, dit is een trik van die vijand, want jy sien, by God werk het nie soos daarboe in die onderneem, want God is alom teenwoordig, en God is nou binnen ons, en dit wat ons automatisch, ons het sekere woorde gebruik, ons het gesê, koninkryk is jimmel, nou, as koninkryk jimmel is, dan dan's ons in die moeilikheid. Want hy sê ouens wat hierdie goeders doen, en maak Paulus sulke lyste, hy sê is nie geskik vir koninkryk. Hy gaan self so ver om te sê Jesus sê as iemand sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is hy nie geskik vir koninkryk nie. En ek ken baie Christene wat hulle hande aan die ploeg slaan en so ver agtertoe kyk tot in hulle voorsate. En wat sê die skrif? Hy sê hulle is nie geskik vir koninkryk. Dit beteken nie hulle gaan hel toe nie. <laughs> Hoor jy? Dit gaan nie oor hemel en hel nie. Ek wil hê ons moet verstaan. Dit beteken hulle is nie geskik vir koninkryk nie. Hulle sal nie in heerskappy kom. En God se hart is dat ons in heerskappy moet kom op hierdie aarde. Right. So dis die die hele aanname van die ehm um, gemengde saad. Jy weet, ek kyk na die skrif en dan kyk ek na na 'n 'n deel soos uh, Markus 4 of of ehm um, Matteus 13 wat vir ons die gelykenis van die saaiër vertel. En dan vraag hulle hierdie ding, hulle sê, Heere, hoekom praat u in gelijkenisse? Vraag jou self die vraag, hoekom praat die Heere in gelijkenisse? Hy geef ons een baie specifieke rede, hy sê, vir julle, blaai saam met my na Matthies 13 toe, Matthies 13 vers 11, hy sê, vir julle is dit gegee om die verborgenhede van die koninkryk van die jemele te ken, omdat dit aan julle gegee is, vers 11, om die verborgenheid van die koninkryk van die hemel te ken, maar aan hulle is dit nie gegeen nie. Hy sê, want hy wat het aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hee, maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. Daarom spreek ek tot hulle dier gelijkenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie. Hy sê, daarom spreek ek tot hulle dier gelijkenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie. En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie en met die oë sal julle kyk en kyk en glad nie sien nie want die hart van hierdie volk het stomp geword en met die ore het dit beswaarlik gehoor en hulle oë het hulle toegesluit sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en ek hulle genees nie Jy sien, as hy sê, wat hoor hulle en hoor hulle nie? Hy sê, hulle sal hoor en nie hoor nie. Hulle sal kyk en nie sien nie. Waarna kyk hulle? Wat hoor hulle? Hulle hoor en hulle kyk na die skrif. Maar hulle sien die skrif nie raak nie. So, wat gebeur? Hy sê, mense sal kyk na die skrif en dit nie sien nie. Hulle sal luister na die skrif en dit nie hoor nie. Hoekom nie? Hy sê, want die hart van hierdie volk het stomp geword. Wat het die hart van die volk stomp gemaakt? Dis die vraag. Daar is baie dinge wat ons hart stomp. Een, iemand sê die wet, ja, die wet onder andere. Uh, jy sien, daar is een ding, ek, ek gaan nou terugkom na die stomp hart toe. Maar daar is een ding wat ons moet in gedagte hou. Ons het vir mekaar gesê die afgelopen weke, dit gaan nie oor my geloof in God nie. Die duivel sê, glo ook in God en hulle sidder. Dit help nie. Dit gaan nie oor my geloof in God nie. Dit gaan oor God se geloof binne in my. Kan jy dit beet kry? Met ander woorde, God se geloof wil vestig. God se geloof wil oorneem binne in my. As jy die voorbeeld gebruik, onthou jy toe God vir Moses geroep het en toe hy vir Jeremia geroep het, kyk maar al die plekke waar hy geroep het, hoe dat die ouens besware gehad het, hoe dat hulle minderwaardigheid, hulle onvermoë, hulle verlede, hulle herinnering aan mislukking, hoe dat dit hulle vasgehou het om nie te staan, om nie te wandel in dit waarvoor God hulle geroep het nie. En elke keer was daar 'n argument, daar moes daar was letterlik 'n stryery tussen God en Moses om vir God om vir Moses oortuig te kry dat toe God hom gemaak het om na sy beeld en gelykenis gemaak. En God het hom aangestel oor die werke van sy hande en God het hom met eer en heerlikheid gekroon. Hy het hom 'n wynig minder as God self gemaak. Jy sien, dit is wat van ons beroof was. En dit is waar die verandering moet kom. Met ander woorde, God se geloof in ons moet dit regkry deur die woord, want nou het hy gesê die geloof kom deur die gehoor en die gehoor deur die woord. Maar aan die ander woorde, ek moet dit regkry om die woord toe te laat, God se gees deur die woord toe te laat om die verandering in my denke te bring, om die besware, die tekorte, die die verskonings, die mislukkings, die herinnering aan aan mislukkings in die verlede, die minderwaardigheid te kanselleer sodat ek kan wees wat God bedoel het dat ek moet wees. En wat gaan ek wees? Kom laat ons laat hy op in die mou. Ons gaan wees soos wat Adam was. Jy sien Romeine 5:17 sê as ten gevolge van die misdaad van Adam sonde geheers het veel meer, hoor mooi, wat is die term wat hy gebruik, hy sê, veel meer sal hulle, wat die gave van die genade, die gave van die gerechtigheid ontvang, in hierdie lewe heers dierheen. So veel meer as wat Adam geheers het, moet ons heers. Maar sien julle waarom, nou is die vraag, 2000 jaar nadat Jezus opgestaan het uit die doodheid, 2000 jaar nadat die goeie nuus werklikheid geword het, dat God sy liefde aan ons bewys het deur vir ons te sterf toe ons nog sondaars was. 2000 jaar daarna is ons nog steeds nie in heerskappy nie. Waarom nie? Omdat ons nie verander is in ons gemoed nie. Omdat ons nog steeds vol besware en minderwaardigheid is. Omdat ons nog steeds met God stry. Hoor jy? Die Here kom na na Gideon toe. Hy sê die Here is met jou dapper held. Gideon sê: "Here, jy verstaan. Jy maak 'n sekere fout. Jou leerstelsel te mekaar ek is nie 'n dapper held, kyk hoe lyk ek. So hoor jy die beswaar. So na 2000 jaar het ons nog steeds ons besware en die rede is God se geloof. Hoe God my sien, hoe God jou sien, het nog nie deurgebreek nie. Nou kom dit nie deurgebreek nie. Hy sê as jy gemengde saad in jou land saai, as jy beide die opbrengs en die saad verloor. En wat ons nou vind, ons vind dat 2000 jaar lank het die vyand daarin geslaag om deur die prediking om in die godsdienststelsel om in die Christendom gemengde saad in te bring. En dit het gemaak dat hy die openbaring van die geregtigheid van God in ons denke kanselleer. En daarom vir 2000 jaar glo die Christendom in God. Daar's nie 'n twyfel dat ons in God glo nie. Daar's nie 'n twyfel dat ons in Jesus glo en wat hy kom doen het nie. Ons glo, maar is God se geloof werkend in ons. Jesus sê as jy die geloof van God het, sê vir hierdie berg sê hy vir jou openwerp jou in die see of en word in die see gewerp. En dis die berg van ons probleme en ons probleme raak ons tog steeds baas. Ons probleme is nog steeds vir ons 'n probleem. Dawid het al of of die psalmdigter het al in die op in sy bedevaartliedere geskryf en gesê ek slaan my oë op na die berge waar sy help vandaan kom. Hy help ons van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Hy het nie die berge wat teen my staan gemaak nie. As hy sê ek slaam my oë op na die berge en dan praat hy van die weerstand, die teenstand wat teen hom gekom het. Hy sê ek slaam my oë op na hierdie berge waar sy my help vandaan kom. Hy sê my hulp is van die Here. Jy sien, ons moet onthou dat die skrif sê vir ons in in uh, eh, 2 Korintiërs 1:20 hoeveel beloftes daar ook al is in hom, in Jezus, is die belofte sê ja, en in hom amen, tot die heiligheid van God, maar dit moet dier ons wees. In Ephesians 3.20 sê hy, God wat by macht is om te doen, ver bo wat ons kan bid of dink, volgens die kracht wat in ons werk. So God het gekies, God het besluit, dat die kracht moet dier ons werk. Sy kracht moet dier ons werk. As ek nie beskikbaar is nie, sy kracht daar, maar het werk nie. Dit is net so goed, die kracht is in die, in die, uh, F kom is aan vandag, en die krag is daar, maar ek sit die skakelaar aan nie of ek sny die draad af. So as die die krag is beskikbaar, maar as ek nie beskikbaar is nie vir die krag om te werk nie, gaan dit nie werk nie. En hoe hoe is my beskikbaarheid? Ons sing nou net I surrender. I surrender all. Wat surrender ons? Kom is maklik om dit te sing mense. Ek wil jou vra vanmôre, wat is dit wat ons oorgee? My denkprosesse. Mens sien Jesus vertel nog 'n gelykenis wat die ouens ookie verstaan het nie. Ek wonder of ons dit verstaan. Hy sê hier was hierdie parelkoper. Hy het hierdie kosbare parels gekoop, hy het hierdie engse versameling parels gehad. Maar toe eendag toe kry hy die parel van alle parels. Die moeder van alle parels. Toe hy daai parel kry, toe gaan verkoop hy al sy parels om hierdie een te kry. Dit sê ek soek niks anders as hierdie een nie. Ek wil jou sê dit is die woord van die waarheid. Dit is die woord van Godse gerechtigheid, is die perl. En wat vir my so hardseer is, is hoe makkelijk dit is om die perl te verruil. Je weet, hierdie koopman het gesê, ek verkoop al my perls vir hierdie en dit is nou om gemengde saad aan te spreek in jou leven. Ek verkoop al die perls vir hierdie een perl. En hy het hierdie perl koop. Ander het gelijknis vertel, hy sê, daar was een skat in een saai land, En hy het alles wat hy gehad het verkoop en hierdie Sailand gekoop om hierdie skat te kry, hierdie een skat. Dit is maar dieselfde beeld. Hy het gesê, dit is waaroor dit vir my gaan. Hierdie perl, hierdie Sailand. En wat is hierdie perl, hierdie Sailand? Dis die woord van ons redding. Dis die woord van gerechtigheid. Daar is een boodskap. En dit staan so uit. Daar is een boodskap wat die mens herstel. Net een woord wat die mens herstel om te heers op aarde. Dis die woord van Godse gerechtigheid. God het om sonde gemaakt, so dat ons kom word die gerechtigheid van God in hom. En hulle moes hierdie woord uitvertaal. Die godsdienstigers, die theoloog, moes hierdie woord uitvertaal uit die Nieuwe Testament uit, want is een steen des aanstoots vir hulle. Want hulle, jy sien, hulle kyk en kyk en hulle sien nie. Hulle luister en luister, maar hoor nooit nie. Hoekom? Stompaard, hoekom? Gemengde saad. Want 2000 jaar gelede, dink aan die gelaasheers, Galasiërs hoor hierdie wonderlike nuus van God se geregtigheid. Hoor hulle uit Paulus se mond uit. Ek sou dan ek sou dan wat wil gee om net in een van sy dienste in te sit. Ek dink dit moes daar moes fire ook gewees het. Maar weet jy wat? Hulle hoor dit uit sy mond uit. Hulle neem dit aan en dan kom die ingesmokkelde valse broeders verby. En ek dink dis waar die gevaar lê. Hulle is broeders. Want die skrif sê hulle is ingesmokkelde valse broeders. Wie wat is een ingesmokkele valse broeder? Ek wil nou nie vijseland vanmorgen, maar ek wil hier, jylle moet hier die begrip hee, want ek wil hier, ons moet snap oor die ding van gemengde saad. Dit is wat Johannes noem, in Johannes 2, die antichrist. Hy sê die antichriste was van ons, of hulle was tussen ons, hulle was saam met ons, maar hulle was nie van ons nie. Daarom het hulle van ons uitbeweeg. En die antichrist is die wat die salving van Jesus teestaan. En jy sien die salwing van Jesus wil ons die Heilige Gees, die salwing van God se Gees. Hy sê wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle my getuies wees. Julle julle lewens sal getuig van gesag. Julle sal weer terugkeer tot gesag op aarde. Julle sal beheer neem oor die planeet. Hy sê dis wat moet gebeur. Maar dit kan nie gebeur nie. Hoekom nie? Omdat die anti-kris gekom het en die anti-kris het sy saad, sy gemengde saad in ons hart kom saai in die anti-kris het kom ontken wat Jesus in die vlees gedoen het. Jy sien dis die, dis die ding wat waaroor die hele dispuut in die teologie gaan in die in die skema gaan en wat wat wat ons uitvaagsels maak want jy sien ons sê God het hom wat geen sonde geken het nie sonde gemaak. Met ander woorde toe Jesus aan daai kruis hang het hy sonde geword. Soveel so dat hy sy terminologie moes verander. Hy kon nie meer sê my vader nie want dis wat rede waaroor hom wou doodmaak omdat hy God sy vader genoem het maar hy moes uitroep by God waarom het jy my verlaat hoor jy die afstand weet jy wat het gebeur wat het gebeur ons sonde die wêreld se sonde het op hom gekom het hom sonde gemaak wat het gebeur hy het my sondaar status aangeneem Jesus hang aan daai kruis dit was so erg dat God duisternis oor die aarde bring hy hang aan daai kruis met my sonde wat maak van 'n mens se sondaar sonde, sonde. Op daai moment hang hy as sondaar aan die kruis, nie omdat hy enigiets verkeerd gedoen het nie, maar met myne. Maar die godsdienstwêreld kan dit nie aanvaar nie. Die godsdienstwêreld sê ek laster as ek dit sê. Maar besef jy as hy nie sonde geword het nie, dan sê ek vir jou, gaan huis toe jy mors jou tyd. Dan is ons nie die geregtigheid van God nie. Maar die omruiling moes kom, hy moes sonde word sodat ons kon word die geregtigheid van God. Jy sien, as Jesus nie sonde geword het nie, dan is ek nog sondaar. En dit is die leerstelling. Dis die leerstelling van die totale kerkwêreld. Ek piek nie 'n kerk uit nie, ek piek die kerk uit. Die totale kerk vandag roep leer die mense is 'n sondaar. En die mense klou, hulle beklei met hulle tot hulle arm stompies is om sondaars te bly. Wie wat is dit? Dis om te kyk en te kyk en nie te sien nie. As die skrif sê ek is Ek is oorgelewer ter wille van julle misdade en ek het opgewek toe julle regverdig gemaak is. Toe Jesus opgewek word uit die dode, kom ons verstaan dit. In die oomblik wat Jesus sonde gemaak is en die straf die die las van die sonde gedra het, sonde geword het met my sonde. Daarin het hy my sondarskap aangeneem sodat ek sy status van geregtigheid reg voor God kon aanneem. Maar toe Jesus opstaan uit die dood het, het hy die prys vir sonde betaal sy optanding was die bewys dat die prys vir sonde betaal is. En toe die prys vir sonde betaal is, het hy nie as sondaar opgestaan nie. Hy het as God opgestaan. Hy is as die seun van God met krag verklaar deur die Gees van heiligheid. As hy met krag verklaar as die seun van God hierdie opstanding uit die dode. En hy's opgewek, hy's opgewek in heerlikheid. Daar's geen sonde in hom nie. Daar's geen duisternis in die lig nie. God is lig en hom is geen duisternis nie. Of kan ons dit ons dit in ons gemoed uitgeklaar? Maar sien jy nou wat het gemengde saad gemaak? Daai gemengde saad, daai konsep van sondarskap. Onthou julle wat wat sê Paulus, ek hou dit aan herhaal, maar ek wil hê dit moet vas lê in julle. In 1 Korintiërs 15, hy praat oor die opstanding uit die dode. Hy sê as Christus nie opgewek is nie, as Christus nie opgestaan uit die dode nie, want daar's daai argument. Die ouens argumenteer en sê het Christus uit die dood uit opgestaan of nie? Is daar 'n opstanding uit die dode of nie? Dis die argument geweest wat eintlik van die Sadduseërs afkom. Nou vat Paulus hulle aan. Hy sê as julle sê dat Christus nie opgewek is nie, hy sê dan is julle geloof te vergeefs, dan is julle nog in julle sonde. Met ander woorde, as ons nog soos wat die kerk leer in ons sonde is, dan sê ons daarmee dat Jesus nie opgestaan uit die dood het nie. Maar sien julle die konsep van gemeente saak? Maar besef jy nou waar lê die wortel van hierdie ding? Eh, want eh, nou word die net baie styf om ons gespan vanmôre. Want nou sê ons waaraan kan ons ons dan met veiligheid blootstel in die godsdienswêreld? Hoe nou word die spektrum? As ek dit so kan uitdruk, as ek sê daar, hierdie groot sirkel verteenwoordig die godsdienswêreld. Watter deel van die godsdienswêreld het die sondaarskap afgelê, het aanvaar wat Jesus vir ons gedoen het? en die gerechtigheid van God omhels. So stikkie, ek wil net vir julle die perspektief gee. En besef julle dat alles, alles buiten dit, is gemengde saad. Die vraag is mense, ons gemeente is nou in sy 26ste jaar. En ons sê ons het die woord, het ons die gesag, staan ons in eerskapie, hoekom nie? gemengde saad. So hoeveel gemengde saad laat ons toe in ons lewens? Jy sien nou met ons die stelling gemaak en gesê ek kan nie ja sê vir God se geregtigheid en nie te gelyketyd nee sê vir sondarskap nie. As ek 'n sondaar wil bly, dan kanselleer ek geregtigheid daarmee. Want geregtigheid en sondarskap loop nie saam nie. Ek is of geregverdig vir God op grond van wat Jesus gedoen het, en ek hou dit aan sê, laat dit laat dit 'n refrein is, laat niemand my verkeerd kan aanhaal nie. Ek is nie regverdig oor wat ek gedoen het nie. Ek is regverdig oor wat Jesus gedoen het. Ek het niks daarmee uit te waai gehad nie. Ek was nie eers hier nog nie toe hy sonde geword het in my plek nie. Maar ek is of regverdig of ek is 'n sondaar. Ek kyk of na wat Jesus met my gedoen het, my stand wat God verander het. Of ek kyk na my wandel en ek sien in my wandel maak ek foute en dan sê ek ek is 'n sondaar. En God sê omdat een van almal gesterf het, sien ek niemand meer na die vlees nie. Hy sê ek kyk dus nie na jou wandel nie. God sê my fokus is nie jou wandel nie. Dit gee nie vir ons 'n lisensie of 'n reg om te maak wat ons wil nie. Ons gaan daarna kyk vanmôre. Dit gee nie vir ons daai reg nie. Maar God sê my fokus is nie op jou foute nie. My fokus is nie op jou wandel nie. My fokus is op jou stand want ek as jy en ek saam kan fokus op jou stand. Hy sê dan steek ons die wêreld aan die brand. Ek was so baie keer hierdie voorbeeld gebruik toe ons kinders was, het ons dit vir groot klas gevat. En dan het ons die son se strale gekonsentreer op 'n stuk papier. Jy het al gedoen, dan steek jy 'n stukkie papier in die brand. En wat is dit? Jy sien God se waarheid, God se geregtigheid, God se denke, is die son. En al wat God soek, hy soek net vir my. Hy soek net my denke as die vergrootglas waardeur hy sy sê ek wil amper sê hy soek eintlik net my gewilligheid as 'n vergrootglas waarop hy sy sonstraal in my denke kan fokus en dit kan inbrand da sodat ek eens en vir altyd sal besef my Here ek is vir U aanvaarbaar ek is goed genoeg vir U nie op grond van wat ek gedoen het nie maar op grond van wat U gedoen het En omdat ek weet dat ek goed genoeg is, omdat ek weet dat ek regverdig voor U is, omdat ek weet dat U vir my glimlag, omdat ek weet dat ek welkom by U is, Daarom kan my wandel in plek inkom. Want jy sien, my hele lewe, ons het gekyk in die godsdienswêreld, ek het nou hierdie twee geteken. So ek gaan nou uitmekaar uithaal. Ons sê hier's die groot godsdienswêreld, hierdie groot sirkel en hierdie klein kolletjie is die waarheid. So nou moet ons vir onsself sê, dis uit hierdie waarheid uit, uit hierdie mosterdsaadjie uit. Jesus die voorbeeld gebruik. Hy sê dis die mosterdsaad. Hy sê hierdie mosterdsaad moet die grootste van al die bome word. So sien jy, dit lê nie daar nie. Dit lê in die mosterdsaad. God wil vir ons deur die mosterdsaad, deur die die essensie van waarheid, wil hy sy sy waarheid fokus in ons gedagte. Jy sien, in daai stelsel, daai hele stelsel was niks anders het ons gesê as om te onderskei. Onthou, godsdienst het die gedaante van godsaligheid. Paulus skryf aan Timotheus, hy sê, mense wat die gedaante van godsaligheid het, maar die kracht daarvan verloon het. Wat er kracht praat ons van? Ons praat van Romeine 5, 17se kracht, in die lewe heers. Dit is die kracht waarvan ons praat. So, wat ons gesien het, as ons na die wereldstelsel, waar, ek praat nie van die, van die heidense wereld, ek praat van die godsdienst wereld, as ons na die godsdienst wereld kyk, as sien ons, hier is die boom, die boom Dis die boom. En hierdie boom is van die kennis van goed en kwaad. En die hele stryd wat jy en ek gehad het, waarskynlik tot nou toe in ons lewe, was om te onderskei tussen goed en kwaad en te probeer om die kwaad nie te doen nie en die goed te doen. Die kwaad minder te doen en die goed meer te doen. En ons het die skrif aangehaal en ons het gesê hy moet meer word en ek moet minder. Ons het gesê die goed in my moet meer word en die kwaad in my moet minder word. En dit klink so fantasties, maar dis 'n verkeerde boom. En die Here het gesê as jy eet van daai boom en luister, ek, ons het dit mos vir mekaar gesê. Eva het nie die vrot vrugte opgetel van die verkeerde boom nie. Sy het die beste, die mooiste, die vrugte wat goed was om van te eet, dit het sy geëet. So die goed was die dood lewe maar in die kwaad. Ons hoef nie eers te praat oor die kwaad nie. Maar besef jy die goed was die dood. Die goed het die dood beteken terwyl die waarheid is die boom van die lewe. En waarmee ons besig is is die boom van die lewe. En daarom sê ons as ons betrokke raak in die onderskeid tussen goed en kwaad is ons met gemengde saad besig. Maar as ons ons fokus is op die boom van die lewe, Verstaan jy? Dan gaan die, ons lig al helderder word tot die volle dag toe. Dan gaan ons in die lewe heers in heerskappy kom. Kan jy besef waaroor dit gaan? sien julle, dit glad nie hemel en hel hier nie. Wie wat sê die tragedie? Ons sien soveel Christene. Ons sien die absolute meerderheid van Christene in Suid-Afrika, nie Suid-Afrika in die wêreld. Ek wil sê 90% van alle Christene in die wêreld is deel van die wêreld godsdienst. En wie wat noem ek dit? Die jong mense sal my verstaan. Ek noem hulle losers. Hoekom noem ek hulle losers? Ek julle met julle ek sê dit nie, ek sê dit met 'n traan in my hart. Waarom is die Christendom losers? Ons is losers oor gemengde saad. Want ons is nie in heerskappy nie. Ons verloor die saad en die opbrengs. Want die saad wat ons moet ontvang is van saad van heerskappy. Eh, die saad wat ons moet ontvang is is Jesus is die saad. Hy is die koninkryk. Hy is die koning van die koninkryk van liefde. Hier sê En besef jy, nou moet ons uit die loser status kom en ons moet deel kom word van God se se heerlikheid. Jy sien die die duiwel gebruik die Bybel, die skrif het of het die Bybel gebruik om oor die laaste hoeveel jaar, hoeveel 100 jaar moet ek sê, 1000 jaar om ons vastgebind te hou en om 'n klomp sner te glo. Om 'n klomp sner te glo. Al die jare het hy die Bybel gebruik. Die Bybel, mense, om ons sner te laat glo. Want hy het net 'n bietjie oorlewering bygesit, hy het 'n bietjie anti-kris bygesit, hy het hierdie tipe van goeders bygesit. En in die byse daarvan het ons nie besef ons gaan staan onder die verkeerde boom nie. En ons het dit bedryf. Ons vat 'n eenvoudige voorbeeld. Nou sê ek, nou sê Jesus hy kom en hy praat in gelykenisse. Maar die Here skryf is gelykenis. Jy sien in die begin in Genesis sien die Here die afval na die sondeval. En hy sê en die skrif sê vir ons en God het berou gehad dat hy die mens gemaak het. Maar lees ons die skrif verder, kom ons in 1 Samuel 15. Dan sê Samuel, God is geen mens dat hy berou sou ken nie. Nou watter een gaan jy glo? Selfe woord. Gaan jy glo dat God geen berou ken nie of gaan jy die skrif van Genesis glo dat God berou? Hoor jy die gelykenis? Hoor jy, met ander woorde, hy, hy sê as jy nie wat is die die, die beeld? Jy sien gemengde saad bringe sluier. Ons gaan dit nou nou sien. Bringe sluier. Die waarheid maak ons vry. Hy sê julle sal die waarheid ken. Die waarheid dis die boom van die lewe en die waarheid sê hulle vrymaak. Jy sien die waarheid moet ons vrymaak om hierdie goed te kan sien. In 2 Samuel 24 vers 1 lees ons God het aanleiding gesoek teen Israel en hy het Dawid aangemoedig om die volk te tel en toe tel Dawid die volk en toe straf God hom deur 70000 mense te laat sterf. Hou julle van daai? 1 Kronieke 17 vertel presies dieselfde verhaal. Hy sê die Satan het aanleiding teen Israel gesoek en Dawid aangehits om die volk te tel met dieselfde resultaat. Watter een was watter eens waar en watter eens vals? Hoor jy die gelykenis? So watter een kies jy? Kies jy 2 Samuel 24, God het aanleiding gesoek en Dawid laat sondig of kies jy 1 Kronieke 17? Die duiwel het aanleiding gesoek en Dawid laat Sondag, wie laat Sondag? Te God of die duiwel? Kom aan, so jy moet keuse maak. Hoor jy die hele skrif? Die hele skrif, hier's hy. Gelykenis. En jy sien die mensdom kon dit nie verstaan nie, kon dit nie insien nie. Hoekom nie? Omdat daar gemengde saad in sy lewe is. 'n Gemengde saad het hom gestroop. En nou kom Paulus en Paulus, Jesus maak een uitspraak vir sy disciples. Hy sê, oppas vir die sierdeeg van die fariseers. Paulus sê dit so, hy sê, een klein bykie sierdeeg maak die hele deeg sier. Een klein bykie gemengde saad. Hy het nie gesê hoeveel nie, hy sê gemengde saad. Maak dat ek die saad en die opbrengs van die heiligdom verloor. Een klein bykie sierdeeg, sê hy, is genoeg om jylle deegseer te maak. Een klein bykie mengsel, genoeg om jylle saadseer te maak. Nou maak ek het dalk nie veel makkelijk vanmorgen nie. Want nou sê jy, wat, hoe op aarde, hoe op aarde gaan ek uit die klauwe bly van die antichris? Hoe gaan ek uit die klauwe bly van die gemengde saad? Ek is nie bekommerd nie. Wie hoekom? Omdat Godse geest in jou is. Hy is die geest van die waarheid. Hy wil jou in die hele waarheid leid. En al wat hy soek, hy soek dat jy gewillig sal wees om God se wil te doen. Want Jesus sê om te weet is om gewillig te wees om sy wil te doen, Johannes 7:17. Hy sê as ons gewillig is, dan sal ons weet of die leer van God is en of dit van die anti-kris is. Dis dit wat ons nodig het, 'n gewillige hart. Maar kom ons kyk, ek wil vir julle 'n paar paar skrifvoorbeelde gee oor hierdie proses. 'n Klein bietjie deeg maak die hele deeg suur. Kom ons begin by Galasiërs 5. Ek sê so, maar net kom ons kyk na 'n paar skrifte want ek probeer julle die insig gee in die ding. Jy sien selfs die Galasiërs wat Paulus gehoor het, wat Paulus se prediking van die goeie nuus gehoor het van ons van ons regverdigmaking. Selfs die Galasiërs het geval vir die anti-kris. Toe die ingesmokkelde valse broeders kom en 'n ander evangelie verkondig, toe gryp hulle dit. Nou hoor wat sê Galasiërs. Ehm uh, ek wil nou in Galasiërs 5 bes by vers kom ons sê vers 7. Hy sê julle het goed geloop wie julle verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees. Hierdie oortuiging, hy praat hier van 'n oortuiging, kom nie van hom wat julle roep nie. 'n Bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Nou watter oortuiging praat hy van? Nou kan ons teruggaan na vers 1 toe. Hy sê: "Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid van hierdie is waaroor dit gegaan het." Hy sê: "Julle die Gees ontvang deur die prediking van die geloof Nou wat is die prediking van die geloof? Dat Jesus jou regverdig gemaak het en dat jy dit kan aanneem. Dis eenvoudig dit. Of deur die werke van die wet. As jy dit doen en dit doen en dit doen die Sabbat hou en jou tiende gee en al daai goeders dan sal die Here jou seën, hoor jy? Het jy die gees ontvang deur die werke van die wet of deur die prediking van die geloof? Dit was duidelik deur die prediking van die geloof. En nou kom Paulus en hy sê, weet julle betower om die waarheid ongehoorsaam te wees. Het julle gees ontvang deur watter een? En nou kom hy nou eindig hy met die laaste hoofstuk. Hy sê, staan dan nou vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak. Moenie weer onder die juk van diensbaarheid kom nie. Moenie weer gemengde saad toelaat nie. Luister mooi. Besef jy dat die vyand hierdie boek gebruik vir sy gemengde saad? Dis wat gebeur het. Die ouens het met die ou verbond gekom, al die ouer ou verbond kom intrek in die Nuwe Testament en en dit gesê daar staan geskrywe. Jy sien so die duiwel gekom na Jesus toe en hom op die berg gevat en gesê, "Maar as dan geskryf is as 'n engel aan gaan die jou bevel gee, so spring maar van die tempel se dak af." Maar Jesus het genoeg geweet om vir hom te sê, "Daar staan ook geskrywe." En jy sien as ek en jy nie weet daar staan ook geskrywe nie, dan gaan ons in hierdie struik trap. Sien hoe krities belangrik is dit om te weet dat daar ook geskrywe staan. Goed. Nou sê hy, moenie julle weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Ek sê vir julle dat as julle julle laat besny, met ander woorde as julle nou weer die wet probeer onderhou, hy sê dan het Christus vir julle geen waarde nie, dan sal Christus vir julle geen nut wees nie. Met ander woorde wat hy hier sê, hy sê selfs 'n klein bietjie wet, selfs 'n klein bietjie wettisisme is genoeg om heerskappy te kanselleer. Jy sien in wet kom so en so goeie. Jy sien wat het die wet gedoen? Die wet is bygevoeg weens die oortredinge. Nou, hoekom was daar oortredinge? Wat is oortredinge? Oortredinge het ons gesê is die simptoom van 'n siekte. Wat was die siekte? Die siekte waarna die mens gelei het was die dood. Hulle was van God geskei. Die simptome was doodslaan, egbreking, steel. Die wet is bygevoeg weens die oortredinge. Waarom is die wet bygevoeg weens die oortredinge? Omdat die volk gesê het ons wil geskei bly. Hoor mooi wat ek sê. Hy sê die volk het gesê ons wil geskei bly. God sê Ek het genoeg vuur op die berg en my gees is teenwoordig om almal van julle se nikke se minderwaardigheid uit te brand sodat ek 3 miljoen Moses se kan stuur van hierdie berg af. En wat sê die volk? Hulle maak vir hulle goue kalf en sê ons sal self probeer. Sê gee vir ons se Moses. God gee vir hulle Moses. Kan jy sien so die hele wet het gewerk met die kennis van goed en kwaad. Maar hulle het reeds gesterf want hulle was besig met die verkeerde boom. En daarom sê Paulus hierdie ding. Hy sê julle wat dood was, geskei was van God, dier die misdaad en die onbesneedheid van julle vlees, hy sê, het hy nou wat gedoen, het hy saam met hom levend gemaakt, dier julle die misdaad te vergewe. En die skuldbrief tegen ons, wat met sy inzetting ons verhandig gesind was, uit te delg, dier die kruis vast te naal. Hy sê, ek het lach gekry daarmee. Hy sê, nou, nou is ek vry, nou is ek en jy vry, om te eet van die boom van die lewe. So, wat ek dus wil sê, Net een klein stukkie wet. Net een klein bykie wetisisme. Net so'n klein bykie. En wie waar kryp het in? Dit kryp, kryp baie makkelijk in by die manier waar ons kinders groot mag nie. Want jy maak so, want ek het so gesê, dis wet. Maar jy sien, die geheim is om te maak soos ek maak. Om voort te loop en te sê, dis my voorbeeld. Kom volg my. Dis wat Joosje gesê het. Hy sê, ek en my huis, ons sal die Heere dien. En Josia het hierdie pad geloop en hy sê kies vir julle wat julle gaan doen, maar ek en my huis ons dien die Here. Josia het met soveel sekuriteit gesê, Josia het nie gesê laities julle sal so maak nie. Josia het gesê dis my pad wat ek loop, loop julle saam met my. Paas, waar's jy? Is dit die pad wat jy loop? Is die pad wat jy loop die pad wat jy wil hê jou kinders moet loop? Dis wat hy vir ons gee. Hy sê ek gee vir julle 'n pad om te loop. Hy het vir ons rigters gemaak. Hy het ons aangestel as hoof van ons huis om te sê, dis die pad wat ek loop. Kom loop saam met die pad. Is dit nie wonderlik as jou kinders jou volg, omdat jy jou wil volg nie? In plaas dat jou kinders doen wat jy wil hy hulle moet doen nie, omdat jy hulle so opdracht gegeet, omdat jy hulle manipuleer met jou gesag nie. Jy rang op hulle trek nie. Sit die, sit die week en praat en een vroukie vraag vir my oor die ding van die onderdanigheid van die vrou en die man. Ek sê, hoe werk dit? Wat is die onderdanigheid van een vrou en een man? want ek is nou duidelik dat dit 'n probleem is vir hulle. <laughs> En uh eh, ek sê wie waan onderwerp vroue haar? Sy onderwerp haar aan die verbond wat haar man met God oor haar het. Nou by ons wat ons sê is huwelik. Dis 'n verbond wat 'n man met God oor 'n vrou het. Om te sê Here, ek sal haar, ek sal haar beklee. Ek sal haar versorg. Ek sal wat u gedoen het, sal ek vat en dit sal ek sal dit aan geen haar doen. Ek sal van u ontvang en dit aan haar oorlever. Ek sal van u by u hoor dat u haar geheilig het, gereinig het. Dat u haar gewas het met die woord. Dat u haar sonder vlek en rimpel verheerlik het. Ek sal dit by u ontvang en ek sal dit vir haar gee. Dis my verbond met u. Niks moet daar te doen nie. My verbond met u. Dis waar 'n vrou onderwerp. Dis onderdanigheid. Sê jy vir my wat 'n vrou sit hier wat haar nie daan wil onderwerp nie? onderwerp aan dit wat Jesus vir gedoen het, waarvan ons mans die draar geword het in ons vrouwense levens. En dit is die voorbeeld wat ons vir ons kinders kan stel, prijs die Heere. Goed, so wat gesê, klein bykie deegemaak die hele deegseer. So die eerste, die eerste beeld van gemengde saad is wetisisme. En hiervoor moet ons baie versichtig wees. En daarom, ek het nou so geword, is ek luister, ek luister na prediking, ek luister na a, a CD of ek luister na uh op die op een van van die stasies, daar's mos baie van hulle. Luister ek na ou, ek luister net tot ek die eerste wettisisme hoor dan sit ek af. Dan sê ek dankie, ek sien deel daarvan nie. Jy sien eh, daar's 'n ding, daar's 'n ding wat in hierdie wêreld rondgekruip het. En dis dis 'n uitspraak wat ek onthou uh iemand eendag gemaak het. Die eerste keer wat ek dit gehoor het, maak ek dit al baie daarna gehoor van sê, jy weet, ek kry hierdie bord kos, en dan sorteer ek nou maar net uit, ek eet wat ek wil hee, die rest skif keemkant. Weet jy? So sit ek onder gemengde lering, ek sit onder gemengde saad, en ek luister na hierdie klomp nonsens, maar ek sorteer dit. Ek wil vir sê, die tyd die vat het om het te sorteer oppas, laat dan nie voorbij, ty van die goed voorbij kom, wat jy nie snap nie. Want wie, dan word jy weer die beeld van iemand wat kyk en kyk en nie sien nie. En wat ek nie verstaan nie, wat vir my so hartseer is, is ek sien binne in ons gemeente, sien ons sien ek ouens wat al hierso 2, 3, 4, 5 en 10 jaar sit. En dan hoor ek uitsprake, kry 'n SMS en ek sê mense, ons is al weer onder die wet. En wie wat is dit omdat ons nie klag kry. Jy sien, ek kan nie ja sê vir geregtigheid en nie nee sê vir sondaarskap nie. Ek kan nie ja sê vir waarheid en nie nee sê vir leuen nie. Jy sien, um, Salomo maak 'n uitspraak. Hy sê die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Jy sien, ek het nodig om te haat wat sleg is. Ek het nodig om by 'n punt te kom om 'n standpunt te neem sê leen is leen en klaar. Nie is ons nou nodig as jy besig nodig om te word soos ek is om 'n black and white te word. En dan haal dit my uit omdat ek so black and white is. Jy sien wat die vyand wil met sy gemengde saad wil hy God se geloof in ons kanselleer. Maar daar is nog een. Paulus gebruik een ander beeld, wat hy sê, een klein bykie sierig maak, jylle die sier. 1 Korinties 5. Kom ons kyk gauw in 1 Korinties 5. Hier is drie scenarios wat ek vir julle wil wees vandag. In 1 Korinties 5 gebeur hier een vreselike ding. Paulus praat met die gemeente. Nou, jy moet nou mooi oor. Dit is die selle Paulus wat sê, ons ken niemand meer na die vlees nie. Paulus wat sê, ek focus nie meer, ek focus nie meer op die op die wandel nie. Ek fokus op die stand, want as ons op die stand fokus, ons met, met God saamstem oor die stand, sal ons wandel regkom. So ek en jy gaan foute in ons wandel maak. God het begroot daarvoor dat ons foute gemaak en God kou nie sy nels oor die foute wat ons maak nie. Maar maar kyk wat van Paulus praat in 1 Korintiërs 5. Paulus gaan aan hy sê vers 1 'n mens hoor waarlik van hoerery onder julle, 'n hoerery van so 'n aard dat selfs onder die heidene nie bekend is nie dat iemand die vrou van sy vader het. Met ander woorde, 'n man wat by die vrou van sy vader slaap, is sekerlik nie sy ma nie, sy ander vrou. Maar, verstaan jy, so daar het ook al dinge skeef geloop in daai huwelik waarskynlik. Maar wat ek vir jou wil sê is, so erg is dit. Nou maak Paulus se stelling, hoor wat sê Paulus. Nou dis nie Paulus wat sê ons ken niemand meer dat die vlees nie. So Paulus sê my fokus is nie op Paulus se wandel nie. My fokus is nie op Paulus se wandel nie. Fokus Paulus sê my fokus op Paulus se stand. Maar ten spyte daarvan dat Paulus dit sê, hoor wat sê hy hierso. Hy sê en tog is julle opgeblaas in plaas dat julle liewer getreed het terwyl hy wat hierdie daad gedoen het eh, kan verwyder word onder julle uit. Want wat my betref, het ek liggaamlik afwesig maar in die gees teenwoordig alreeds besluit asof ek teenwoordig was om hom wat sou iets gedoen het in die naam van ons Here Jesus Christus as julle vergader het en my gees saam met die krag van ons Here Jesus Christus om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees so dat die geest gered kan word in die dag van die Heere Jezus. Julle roem is nie mooi nie, weet julle nie dat een klein bykie sierdeeg die julle deeg sier maak nie. Wat Paulus hiervan praat? Paulus sê, berekende, gepraktiseerde sonde. Ondou nou, God is vrygemaak van sonde. Maar nou sê Paulus vir die glazer, hy sê, hy sê, julle is tot vryheid geroep, broeders, gebruik nou net die julle vryheidse aanleiding vir die vlees nie. Maar jy sien, ek kan nou verval in gepraktiseerde sonde en hier het hy nou maar 'n voorbeeld genoem van 'n erge vorm van ehm um, oorspel of onreinheid of noem dit wat jy wil. Maar hy sê gepraktiseerde sonde. Hy sê is soos 'n suurdeeg wat die hele deeg suur maak. Jy sien, so ek het net nou gesê, God kyk nie meer na ons wandel nie, nê. Nee. Hy sê fokus is nie op ons wandel nie, maar gee dit ons die reg om te maak wat ons wil. Nee, dit gee ons nie die reg om te maak wat ons wil nie. Verstaan jy? Daarmee sê God nie nou is alles oukei okay nie. God het mos dit duidelik gemaak wat is oukei okay en wat is nie oukei okay nie. So, maar as ek in in 'n liefdesverhouding met God is, is dit nie vir my nodig om te gaan lees wat sou oukei en wat nie oukei okay nie. Ek weet sommer, ek weet, ek weet hier binne myself want God se gees binne in my is die stem wat hier roep wat sê, dis die weg wandel af wanneer ek links of regs wil gaan. So sien julle, sien julle die die hart? Maar nou kom kom Paulus en Paulus sê as ek so suurdeeg in my toelaat, as ek 'n gepraktiseerde sonde, hoor julle wat ek bedoel? Dis nou 'n ding wat ek sê, ek doen dit en ek gaan dit weer doen. Ek praat nie van 'n fout nie. Ek en jy maak almal foute. Almal van ons het ons swakhede, ons voet glip en ons maak ons foute. Daarop is nie 'n fokus nie. Maar kyk mooi, dit kan wees dat daar van ons is wat sonde praktiseer, wat onreinheid of oorspel of wrokke met wrokke loop. Allerhande sulke goed. Wat sulke goed praktiseer? Wie wat word dit? Word gemeende saad. Dit word 'n bietjie suurdeeg wat die hele deeg, ek is die deeg. Wat die hele deeg suur maak. By ander woorde, as ek 'n wrok teen iemand hou, koms vat hier die voorbeeld. Ek loop met 'n wrok teen iemand, iemand het my te nagekom. Sien nou maar, die persoon het my regtig te nagekom. Nou loop ek met 'n wrok teen hom. In plaas om vergewe, want God het hom vergewe. Wie wat doen ek? Ek laat suurdeeg in my lewe toe. Wat doen dit? Dit maak die hele deeg suur. Gesien ek het nodig om my punt te kom en te sê hierdie is nie 'n lisensiaat of ek het nie nou 'n lisensie verkry om nou te maak wat ek wil om met my om my hang-ups en my probleme te loop nie. Man, dis 'n geleentheid om uit te stap. Die Here sê die gees van die Here Here is op my praat Jesus self deur Jesaja se mond. Hy sê omdat die Here my gesalf het om goeie nuus te bring vir die ootmoediges. Hy sê om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides 'n opening van die gevangenes. Hy sê ek het die toue afgekap, ek het die deure oopgesluit. Dis oop, maar jy moet uitloop. Maar jy sien as ek en jy nie uitloop nie. Wat is wat is dit? Dan bly ons sit daarin. Wat is dit? Dan word dit gemengde saad. Hy sê dan word 'n maak 'n klein bietjie suurdeeg, die hele deeg suur. So hier sien ek het nodig, ek het nodig om by 'n punt te kom ons 'n stelling gemaak. 2 Korintiërs 5 het hierdie ding pragtig gesê. Hy sê as een vir almal gesterf het, almal gesterf. Nou het een gesterf. Daarom sien ons niemand meer na die vlees nie. Hy sê, daarom is iemand in Christus sy nieuwe skepping. God sê, ek kyk na jou as een nieuwe skepping. Dis, dis my vertrekpunt. Ek kyk na jou as een nieuwe skepping. Want as iemand in Christus is, het die oude dinge voorbij gaan. En, en jy is in Christus, jy was ingesluid. God het jou ingesluid, toe hy sy sien aan die kruis gespijker het, wil ek sê. En eh, wat gebeur het? Hy sê, nou is ons in Christus, nou is ons een nieuwe skepping, nou die oude dinge voorbij gaan, nou het als niet geword. En dan kom hy en hy sê hierdie ding, hoor mooi wat sê. Hy sê, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepping. Die oude ding het voorbij gegaan. Kyk, dit het alles niet geword. Wat God betref, het die oude ding voorbij gegaan. Wat God betref, het alles niet geword. Ek wil vir jou vraag, het het alles niet geword wat jou betref? Het die oude ding wat jou betref voorbij gegaan? Of hou jy aan die oude ding vast? Laat jy jou verlede toe om jou toekomst te bepaal of gryp jy die toekomst aan, en sê, die ventermaankies afgehak. Daarom vers 18 kom sê, en hy sê, en dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, dier ons nie meer na die vlees te sien nie, dier te sê, die ouding is voorbij, dit het als niet geword, hy kyk met een nieuwe oog na jy. Hy sê, hy het ons met homself versoen in Christus Jesus, en hy het aan ons die bediening van die versoening gegeen. Nou, en wat beteken dit? Dit beteken om te sê, Heere, ek is bereid om te sien, ek is gewillig om te sien soos hy sien. Hy sê, aan jylle is dit gegee om die verborgenhede van die koninkrijk te verstaan, dan word ek een jylle. Om te sê, jyre, ek sien soos hy sien. Jyre, ek hoor soos hy hoor. Jyre, ek krijg klaar met die sierdeeg in my leven. Jy sien, daar kan nie versoening wees sonder skulderkenning nie. Dis, God verwacht nie van my om te belei om vergewe te word, net met laat vergewe, het my 2000 jaar gelede vergewe. Maar jy sien, as ons nou na 'n belydenis kyk, dan sien ons belydenis is die woord homologeo wat ons gesê het om met God saam te stem. Nou sê ek, Here, ek stem saam met ek stem saam met die kruis. Ek sê aan die kruis het U betaal vir hierdie ding wat ek praktiseer. So ek is klaar daarmee. Ek neem 'n besluit. Jy sien as ek hierdie besluit nie neem nie, dan gaan dit nooit gebeur nie. Dan gaan die tou los wees, maar ek gaan nog om die paal loop soos jy asvoel. Dan gaan die deur oop staan, maar ek bly in die gevangenis sit. Vir hoeveel Christene, hoeveel losers is daar daar buite mense? Christene, kinders van die Here, kosbaar wat deur die bloed van Jesus vrygekoop is. Hoeveel van hulle is daar buite wat losers is omdat hulle vashou aan aan die verlede? Sit hulle binne in die in die tronk terwyl die deure oop staan. Hulle reg nie uit nie. Kom aan mense. Hoeveel van ons vanmôre word vasgehou deur die goed wat was? God ons bediening in die verzoening gegee. Nou kan ek kom en ek kan sê, Here, ek erken, ek erken, ek was so dom om te bly staan, ek stap uit. Ek erken dat ek droog gemaakt het, maar ek dankie dat jy dit betaal het, ek stap uit. Hy sê, heren, ek erken dat ek onder die wet was, en dat ek mislui was, heren, maar ek stap uit uit dit uit. Klaar daarmee. As het herde een. Daarvan lees ons in Matthies 15. Kom ons blijf gauw na Matthies 15. Ons gesê, die drie wat ek wil uitlig vandag, het een is wettisisme, om nog wetties te wees. Die tweede een het ons gesê, ek kan nie ongerechtigheid praktiseer nie. En daar kom daar nog een. En Jesus maak een stelling. Jy weet, hulle het Jesus as die disciples aangevat, omdat hulle die, die eh, oorlevering van die voorvaders nie nagekom het nie. Die oorlevering van die voorvaders. Na sê, in Matthies 15 daarby vers 6, Hy sê, so het jylle dan die gebod of die woord van God krachteloos gemaakt terwille van julle oorlevering. Hoor jy? Die woord is die saad, en die saad het aan die heiligdom verval. Die saad en die opbrengs. Hoekom? Omdat dit krachteloos geword het. Waar Dier oorlevering. Hoor julle hoe dat oorlevering gemengde saad was? Ok, terecht het Jesaja oor julle geprofiteer, toe hy gesê het, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my dier leringe te leer van wat geboeie van mense is. Nou luister mense, ons het die laaste tyd gepraat van die oorlevering van die mense. En jy sien, my probleem is dit, ek kon oorgeleverde gebruike, kon ek doen wat een christelike titel het, en ek was tevrede daarmee. Want ek het gedink dit was goed. Ek het somme een gebruik, want jy, ons het gepraat van die, die kersjesconcept. En ek het, ek, ons het gesê, ach ja, maar ons bedoel het goed. Wie wat? Van dat ek weet wat die oorsprong daarvan is kan ek dit nie meer doen nie. Dis gemengde saad. Hoor jy die oorlewering van mense? Ouers sê ja, maar jy weet, ek is besprinkel en ek aanvaar dit as 'n doop. Dis nie 'n doop nie, dis 'n leen. Ek verklaar dit vanmôre as 'n leen. So ver, verstaan jy wat ek ek kan nie die oorlewering, dis oorlewering van mense. Dit kom van 400 jaar na Christus af kom uit die Baal godsdienst uit. Daar was nie so iets in Jesus se tyd nie, daar was nie so iets na Jesus se tyd nie. Vir 400 jaar was dit nie. Maar toe die Baal godsdiens inkom waar die kinders aan Baal besweer is met besprinkling, toe het ons die besprinkling in die plek van die doop gebring en ons het die besprinklingsdoop ingebring. En nou sê ek, ek kan nie meer nie. Al het ek dit goed bedoel, my pa en ma het dit goed bedoel, my oupa en ouma het dit goed bedoel, nee, ek het dit goed bedoel toe ek dit my kinders gedoen het. Maar wie wat nou dit by 'n punt gekom waar gesê het, Here, dankie dat U my ook daar vir daai onkunde vergewe het. Ek is klaar, ek kanselleer dit. Ek sny dit af in die naam van die Here. Daai leen het nie meer 'n effek nie op my nie en ook nie op my kinders nie. Dis klaar daarmee. Mens sien nou kan ek nie. Nou kan ek nie loop en sê ja maar, jy weet, ons bedoel dit nou om goed. Hoor jy, gemeente saad mense. My vraag. Ek wil eindig daarmee. Vir jou vra. Wat is die Wat is die droom in jou hart? Ek sit met 'n met 'n paartjie ingesels. Ek sê vir hulle ek sê wie wat het ek agtergekom in my lewe. Ek en nou ek en nou George praat gister daarvan toe ons op die op pad ry ek sê vir die paarkie, hulle, hulle kry zwaar financieel. En ek sê vir hulle, ek sê wie, daar was een tyd wat ons baie zwaar kry financieel. Baie zwaar. En ek kan onthou die tyd, in die tyd, toe dit so gaan, toe kom Henda na my toe en sy sê, weet jy, ek, ek droom oor huis, om my eie huis te, toe dit ons nie huis gaat van sy eie nie. Sy sê, ek droom om my eie huis te, een waarom ek met my kinders kan vlug van die baie mense, want ons verskrikkelijk eh, deurloop van mense die die huis gehad. En, uh, en ek kan onthou, ek het vader die tijd gesê, ek sê, wat nooit, die gemeente het net begin, ek het een groot verantwoordelikheid hier, daar is nie spraak, daar is nie geld om my nie, daar is nie spraak nie, ons het een hengse achterstand, ons het een groot achterstand, financieel, daar is nie een manier hoe ek eerst kan aan huis dink nie, kan nie werk nie, en en dan sê, maar ek het vir die heren gevraag, En ons los dit daar. En na 'n paar dae of so kom hierdie ding weer uit en ek sê nader aan vir ek sê nooi jy weet wat my posisie is. Jy weet wat my stand in die saak is. Maar wat ek jou wil sê is dat ek kan saam met jou stem oor jou droom wat jy voor die Here het. In 'n verdeelde huis staan nie, maar wanneer twee saamstem, verkry hulle. En ek en sy begin saamstem. In die oomblik toe ons begin saamstem oor die saak, toe begin daar iets in ons gebeur. En nou begin hierdie droom begin nou kleur kry. En na nog 'n paar week of wat, toe sê ek maar wag 'n bietjie. Ons kan 'n plan teken. Ons kan dit bekostig. Ons kan 'n plan bekostig. En ons begin ons droom. En as jy droom, dan het jy mos geen grense nie. Jy kan droom ons net wie wil. Ons begin hierdie droom op papier sit. In ons droom. Ons teken. Ons vat dit na 'n tekenaar toe. En uh, hy teken ook hierdie huis. Nee, my teken verkeerde huis. Vat hom weer. Hy teken weer vir ons sê nee, hierdie tekenaar verstaan ons nie. Ons teken nie. Ons teken. Maar in elk geval so in die volgende ek praat nou van 'n kwessie van weke en maande mense. Kom hier 'n ouetjie verby wat by ons in die gemeente was. Hy sê wag, ek ek kan planne teken. Ek wil vir julle teken. Hy sit ons vir ons op skaal. Daai huis wat daar staan, sit op skaal. Ons sê dis ons droom. Nog 2 maande later sonder geld. Ons gaan ons huis bou. In 60 dae, 2 kalendermaande. Van 25 Oktober 1987 tot 25 Desember 1988 Toe ons weg om in te trek, toe sê ons nie, nou gaan net 'n paar dae vakansie. Toe ons krag gebou, daai plek. 2 maande. Toe die droom waar geword. En as jy my vandag vra hoe is dit moontlik? Dan sê ek jy ons het hom gebou vir minder as 50% van die boukoste. Ons het nie geld gehad nie. Maar die geld het op 'n manier gekom dat ons hom kon bou. En daar staan hy en ons bly nou al so 20 jaar in hom. Wat ek wil sê is dis die droom. As ons kan droom, as ons kan droom, kan dit gebeur. Ons het 2 jaar gelede gedroom van 'n plek dat ons as gemeente 'n plek sal hê waar ons saam kan kuier. Ons het gedroom, mense. Ons het nie 'n plek, ek en Henna het die plan geteken, ons het nie 'n erf gehad nie. Ons het nie geweet waar gaan die huis staan wat ons oordroom nie. Dit het ook sommer net so gebeur. Ons het 'n droom begin droom, kyk wat staan hier vandag. Dis 'n droom. En en het ons die geld gehad? Nee. Het ons die somme gemaak? <laughs> nee. Nee. Maar ek het blys een ding sê, ek sê as dit van God is, sal dit werk. En dit het. Nou wil ek vir jou vra. Wil jy jouself nie toelaat vanmôre om te droom geestelik nie? Om te droom oor die herstel van jou posisie soos wat God dit vir Adam gegee het en gesê het onderwerp die aarde en heers nie mense nie. Onderwerp die aarde en heers daaroor. Kan ek vir jou vra of jy saam met my wil begin een stuk papier uithaal en begin teken, begin skryf. Ek nooi jou, gaan vat hierdie week een stuk papier en begin skryf, gaan pen jou droom neer, teken die plan van jou droom. Wat is die droom? Die droom is dat God jou een weinig minder as omself gemaakt het, dat hy jou met eer en heerlijkheid bekroon het, jou oor die werke van sy hand aangestel het, en al het Adam jou in die sonde gedompel, het die laaste Adam jou in die sonde uitkom uithaal. En hy kom jou kom herstel in een posiesie veel meer as Adam kan ek en jy weer daardeur droom. Maar ek wil jou dit sê. As jy daai droom gedroom het, gaan jy nie verder tyd kan mors gemengde saad nie. As jy daai droom gedroom het, dan gaan jy besef al wat daai droom gaan verwesenlik is die waarheid. Die waarheid wat jou vrymaak. Die onvervalste saad van die woord. Nou kom Petrus en Petrus sê, hy sê verlang sterk soos pasgebore kindertjies na wat die onvervolgde saad, onvervolgde melk, onvervolgde saad. Die woord. As jy verlang vir die onvervolgde saad. En jy kan in jou gemoed 'n besluit neem vanmôre en ek wil jou vra om dit te doen. Om in jou gemoed vanmôre besluit te neem en sê Here, ek neem 'n standpunt in vir my in my eie lewe vanmôre teen gemengde saad wys my. Dan sal ek jou sê, God se gees sal nie laat gemengde saad verbykom nie. En dan kom die skrywe van die breers. En hy sluit daarmee af en hy sê die volgende. Hy sê, mense, hy sê vaste spuis. Nou het hy by die onvervalste saad melk, die onvervalste saad gekom. Nou sê hy, vaste spuis is vir die, vir volwassenes, is daar, die breers vlees daar by vers 12, 13, rot. hy sê, vaste spuis is vir volwassenes, mense wat dier die geloof geoefen is. Hy sê, mense wat ervare is in die woord van gerechtigheid. Hoor jy? Hoor jy die sleutel? Vaste spys. Ervaar in die woord van geregtigheid. Jy sien die woord van geregtigheid skakel kennis van goed en kwaad uit. Die woord van geregtigheid wil my en jou binne in God se droom in plaas. Het jy gesnap? Die droom wat jy droom as jy saam met my die droom gaan droom van hier af. Van Here, waar staan ons geestelik om te heers oor hierdie planeet? Om die aarde te onderwerp en daaroor te heers? As jy saam met my hieroor kan droom vanmôre, besef jy dit is God se droom vir jou lewe. Dan sê ek jou die vergrootglas is in plek. Daai droom van jou word die vergrootglas van God se droom. En wie wat gaan hy dit gaan dit in jou gemoed inskryf? Hy sê en wie wat gaan die resultaat wees? Romeine 12:2. Hy sê sodat jy kan bewys wat die goeie, die welgevallige en die volmaakte wil van God is. En nou moet jy nou die laaste sê, Kom ons gee net vir Ek wil net terwyl Jan praat, dit so regtig dringend in my hart om hierdie skrif te sê. Ek, ek Jan weet nie wat daai skrif is nie, wat wat Paulus skryf. Hy sê ek wil niks anders onderreën weet nie. 1 Korintiërs 2. 1 Korintiërs 2. Ek wil niks anders onderreën weet as Jesus Christus die gekruisigde nie. En dan kom jy in Johannes 5, ek dink dit is vir vers 20 wat sê, ehm um, ek het julle verstand gegee, sê die Here, om die waaragtige mee te ken. Hy sê en ons is in die waaragtige in die seën van God. En ek ek wil julle bemoedig. Hierdie ding wat Jan vanoggend vir my sê so dringend in my hart want ek besef net dis dis asof ek net besef God se droom vir ons is so fenomenaal om in oorwinning te kom en dat dat die sleutel lê by ons denke. En die sleutel lê by waarmee wat gaan ek toelaat hier in my denke. En die subtiliteit van die vyand is deur om met gemengde saad. Mense moet ek ek sê vir ons by Bybelstudies dis dis hierdie mooi geestelike wette uh, uh wat wat ons net in allerlei kleure papiertjies toedraai. Uh ons kom uit stelsels uit van wette van die 10 gebooie en, en mense is daarby verby, maar nou nou is daar nog soveel ander wette wat ons bybring wat wat so toegedraai is, maar al daardie wette bringe gemengdheid in jou denke bring jou onder wette wat jou onder skuldgevoelens bring. En die oomblik as ek onder skuld is, sit ek nie op my pa se skoot nie. Dan het ek nie vrymoedigheid in sy teenwoordigheid nie, want ek maak dit nie. Jesus het dit vir ons gemaak. Weet net dit. Niks anders as Jesus Christus die gekruisigde nie. Hy het die volle prys vir ons betaal vir 'n oorwinningslewe. Dis jou wettige erfporsie. Moenie toelaat dat die vyand deur misleiding dit van jou kon stroop nie. Die enigste manier hoe hy by ons kan kom is deur leuns, deur misleiding. Hy is die vader van die leuen en hy kom met geestelike wette wat mense op jou sit. Skuif dit terug kom in intimiteit met Jesus Christus. Die 1 eh, Johannes 2 vers 20 sê, jy het die salwing en jy weet alles. Vers 27 sê, ons is in die waaragtige, in hierdie salwing. Ons weet al, hy sê jy het nie nodig dat 'n mens jou leer nie. Moenie dat mense jou leer nie. Laat toe dat God se Gees hierdie waarheid in jou binneste oopbreek, dan sal jy weet omdat jy weet omdat jy weet. Dis die waarheid van jou Vaderhart en jy kan wandel in hierdie woord. Sy woord is 'n lig op jou pad. Sy woord is die lamp van jou voet. Wandel in hierdie waarheid van sy woord en jy gaan oorwinning ken in elke faset van jou lewe. Die vyand het genoeg by jou gesteel. Moet dit nie verder toelaat nie. Neem hierdie gesag op. Neem die verantwoordelikheid van om in die woord te kom. Dis jou verantwoordelikheid. Die Here wil met jou praat, nie deur Jan, deur 'n mens nie, deur sy Gees. Hy begeer jou. Ek wil julle aanmoedig, gryp hierdie waarheid en kom by Jesus Christus, die gekruisigde en ek seën julle daarmee. Dankie. Vader, dankie dat ons voor U kan buig in hierdie totale afhanklikheid van U Gees. Here dat ons ver oggend kan erken en kan bely dat ons niks is as ons U nie het nie. Here ons is niks sonder U nie. U is vir ons die begin en die einde. U is vir ons lewe en oorvloed. Dankie Vader dat Jesus die volle prys betaal het. Dankie dat ons tot rus kan kom in U. Dat ons kan terugkeer in U. En Here dat ons soos Maria kan uitroep, laat dit met ons gaan volgens u woord. Vader, daar is niks soos u goddelike teenwoordigheid nie. Vader, dit is so soet heuning op ons verlemelte. Vader, ons kan nie buite u lewe nie. Ons wil nie buite u lewe nie. Vader, ons het een begeerte en dit is om in pas met u te wees tree vir tree. Ons wil u naam verheerlik, Here. Dankie dat deur u wat in ons woon, Here, dat u heerlikheid sal manifesteer. Vader, ons wil 'n aangename geur wees vir u koninkryk, want Here, ons is u ambassadeurs en ons vat hierdie wonderlike verantwoordelikheid op om te sê, Here, ons wil vanuit u lewe sodat almal wat honger is, u geregtigheid, u lewende water sal aanskou en sal sê Here, ons het u nodig. Vader, ons gemeente buig ons ver oggend voor u vir erns wat in 'n motorfietsongeluk was. Vader, ons seën sy niere. Ons seën sy liggaam om te kom tot die genesing wat U vir hom in U hart het. Vader, genesing is wettiglik sy erfporsie. En Here, dankie dat ons voor U kan buig en kan weet, Here, dat dit so sal wees. Dankie dat ons hierdie dag kan leef met die wete dat ons leef vanuit die bron van liefde, die liefde wat ons eerste lief gehad het. Ons eer U daarvoor, Abba Vader. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen.